Yo soy el rey del jazz coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Ah, quiero ser como tú. Quiero Hola, buen día a todos. Avui el parlaran la Noa, el Tadeu, la Lucía Tamayo i jo, que sóc el Vitor. la classe del Taproski de P4A. Ara us al el tema de què va cobrir la nostra pruneta. Volem saber de la papallona. Get on that commando, chip that commando, chip do. Weebity doo doo. Auto saloo. Shooby doo. Baby not me. Scooby dooby dooby. Siete wacky. Melatarías tú. Ya saben, otras cosas, con que son de músculos. Las papayolas volan. Papayola, claro, patita. Sabe que xuta la primavera. Però volem saber més coses, com per exemple com són i què són. Com vera, tot està sepatja. Com verge, com neixen. Com vera i com la vida. Per poder contestar totes aquestes preguntes i més necessitem l'ajuda de tots qui trobi informació de la papallona que no faci portar el però A si s'ha fulla de moneda. És que tenen ningú la xera de classe. Tenint un problema, la morera de l'escola encara no ha florit. Les nostres orugues tenen molta gana. I això és tot per avui. Ho ha parlat a 20 la nueva yo que soy la Lucía de Pepuata A, ah, de la clase del tal Rosquis. Por información de primera, es da banrone, hop the baby la da da danron. And the baby that do saba do the day, do bomb the boo the days, a bone, saba ba bobby. Abba do dee. Will a reap banaza. Ebba dobba doy. Will a la bazini. Walla but, walla but. Steeple la do de. Will a ha ha ha ha. Take away, last puppy. Huddle, huddle, huddle, huddle.